illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ครั้นก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ มีความรู้สึกว่า เสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปลี่ยว เป็นเสนาสนะยากที่จะเสพได้ ความสงัดยากที่จะทำได้ ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียว ป่าทั้งหลายเป็นประหนึ่งว่านำไปเสียแล้ว ซึ่งใจแห่งภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิ before my enlightenment, while I was still only an unenlightened bodhisatta, I too considered thus remote jungle thicket, resting places in the forest are hard to endure. Seclusion is hard to practice, and it is hard to enjoy solitude. One would think the jungles must rob one of his mind if he has no concentration พรามสมณะหรือพรามเหล่าใด ที่มีกรรมทางกาย อันไม่บริสุทธิ์ แล้วเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปลี่ยว ประโทษคือกรรมทางกาย ที่ไม่บริสุทธิ์ของตนนั่นแหละสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้น ย่อมเรียกร้องมาซึ่งความกลาด และความกลัวอย่างเป็นอกุศล ส่วนเราเองหาได้เป็นผู้ที่มีกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์ แล้วเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลาย ผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ และเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่ง ในพระอริยเจ้าเหล่านั้น เรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมทางกาย อันบริสุทธิ์ของตนอยู่ จึงถึงความมีขนอันตกสนิทแล้วไม่ขนพองอยู่ในป่าได้ I consider first, whenever recluses or Brahmins, unpurified in bodily conduct, resort to remote jungle thicket resting places in the forest, then, owning to the effect of their unpurified bodily conduct, these good recluses and Brahmins evoke unwholesome fear and dread. But I do not resort to remote jungle thicket resting places in the forest, unpurified in bodily conduct. I am purified in bodily conduct. I resort to remote jungle thicket resting places in the forest as one of the noble ones with bodily conduct purified. Seeing in myself this purified of bodily conduct, I found great solace in dwelling in the forest. พราม สมณะหรือพรามเหล่าใด มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์ มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์ มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ มีอภิชามาก มีความกำหนัดแก่กล้าในกรรมทั้งหลาย มีจิต พยาบาท มีความดำริชั่วในใจ มีตีนามิตะ คือความง่วงเหงาหอนอน กลุ่มรุมจิต มีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบ มีความระแวงมีความสงสัย เป็นผู้ยกตนข่มท่าน เป็นผู้มากหวาดเสียว มีชาติแห่งคนกลาด มีความปรารถนาเต็มที่ในลาบสการะสรรเสริญ เป็นคนเกียจร้าน มีความเพียรเลวทราม เป็นผู้ละสติ ปราศจากสัมปชัญญะ มีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด มีปัญญาเสื่อมทราม I consider thus whenever recluses or Brahmins unpurified in verbal conduct unpurified in mental conduct unpurified in livelihood covetous and full of lust with a mind of ill will and intentions of hate overcome by sloth and torpor, overcome with restlessness and unpeaceful in mind, uncertain and doubting, giving to self-praise and disparagement of others, subject to alarm and terror, desirous of gain, honor, and renown, lazy and wanting in energy, unmindful and not fully aware, unconcentrated with straying minds, devoid of wisdom, frivolous. พระโทษอย่างหนึ่งหนึ่งเหล่านั้นแลเซเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ ประโทษอย่างนั้นนั้นของตนสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้น ย่อมเรียกร้องมา ซึ่งความขาดและความกลัว อย่างเป็นอกุศล Resort to remote jungle thicket resting places in the forest then they evoke unwholesome fear and dread ส่วนเราเองนั้น หาได้เป็นผู้ที่ประกอบด้วยโทษนั้นๆอย่างได้อย่างหนึ่ง มีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์เป็นต้น เราเป็นผู้มีวจีกรรมมันบริสุทธิ์ปราศจากโทษเหล่านั้นทุกอย่าง ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีวจีกรรมมันบริสุทธิ์ และเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ เราก็เป็นอริยเจ้าองค์หนึ่ง ในบรรดาอริยเจ้าเหล่านั้น เรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมอันบริสุทธิ์เป็นต้นในต้นอยู่ จึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทแล้วอยู่ในป่าได้ But I am purified in verbal conduct. I resort to remote jungle thicket resting places in the forest as one of the noble ones with livelihood purified. Seeing in myself this purity of verbal conduct, I found great solace in dwelling in the forest. ความตกลงใจนี้ ถ้าใครในราตรีอันกำหนดได้แล้วว่า เป็นวันที่ 14 15 หรือ 18ค่ำแห่งบัก สวน อันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ป่าอันถือกันว่า ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้อันถือกันว่า ศักดิ์สิทธิ์เหล่าใด เป็นที่น่าสะพึงกลัว เป็นที่ชูชันแห่งโลมชาติ เราพึงอยู่ในเสนาสนะ เช่นนั้นเถิด บางทีเราอาจเห็นตัวความกลาดและความกลัวได้ เราได้อยู่ในเสนาสนะ เช่นนั้นในวันอันกำหนดนั้นแล้ว I consider thus there are the specially auspicious nights of the fourteenth, the fifteenth, and the eighth of the fourth night. Now, what if on such nights as these, I were to dwell in such awe-inspiring, horrifying doorways as orchard shrines, woodland shrines, and tree shrines, perhaps I might encounter that fear and dread. And later on, such specially auspicious nights as the fourteenth, the fifteenth, and the eighth of the fourth night I dwell in such old, inspiring, horrifying adobe, and later, on such auspicious nights, I dwelt in such old, inspiring places. ก็เมื่อเราอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้น เมื่อสัตว์ป่าแอบเข้ามา หรือว่านกยูงทำกิ่งไม้แห้งให้ตกลงมา หรือว่าลมพัดอยากเยื่อใบไม้ ให้ตกลงมา ความตกใจกลัวเกิดขึ้นแก่เราว่า นั่น ความกลัวและความขลาด มาหาเราเป็นแน่ ความคิดค้นได้มีแก่เราว่า ทำไมหนอ เราจึงเป็นผู้พวงแต่ในความหวาดกลัว ถ้าอย่างไร เราจะห้ามความขลาดกลัวนั้น ๆเสีย โดยอริบทที่ความขลาดกลัวนั้นๆ มาสู่เรา and while I dwelt there, a wild animal would come up to me, or a peacock would knock off a branch, or the wind would rustle the leaves. I thought, what now, if this is the fear and dread coming? I thought, why do I dwell always expecting fear and dread? What if I subdue that fear and dread while keeping the same posture that I am in when it comes upon me ก็เมื่อเราจงกลมอยู่ ความกลัวเกิดมีมา เราก็กลืนจงกลม แก้ความกลานั้น ตลอดเวลานั้น เราไม่ยืน ไม่นั่ง ไม่นอน หรือเมื่อเรายืนอยู่ ความกลัวเกิดมีมา เราก็คือยืนแก้ความกลาดนั้น ตลอดเวลานั้น เราไม่จงกรมไม่นั่ง ไม่นอนเมื่อเรานั่งอยู่ ถ้าความกลัวเกิดมีมา เราก็คือนั่งแก้ความขาดนั้น ตลอดเวลานั้น เราไม่จงกรมไม่ยืน ไม่นอนคือเมื่อเรานอนอยู่ ความขาดเกิดมีมา เราก็คือนอนแก้ความขาดนั้น ตลอดเวลานั้น While I walked the fear and dread came upon me I neither stood nor sat nor lay down till I had subdued that fear and dread While I stood the fear and dread came upon me I neither walked nor sat nor lay down. While I sat, the fear and dread come upon me. I neither walked, nor stood, nor lay down. While I lay down, the fear and dread came upon me. I neither walked, nor stood, nor sat down, till I had subdued that fear and dread. อธิปไตยสูตร authorities พิสูจทั้งหลาย อธิปไตยสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตย และ ธรรมาธิปไตย Because there are these three authorities, and what three? Oneself, has one's authority the world has one's authority and the Dhamma has one's authority ภิกษุทั้งหลายก็อัตตาทิปไตยเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้เข้าอาศัยอยู่ในป่า โกนไม้ หรือเรือนบ้านก็ตาม ย่อมสำเนียก ดังนี้ว่า ก็เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีบอลบินาบาตเสนาสนะ เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้น ก็แต่ว่า เราเป็นผู้อันความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพันความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความขับแค้นใจครอบงำแล้ว ชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ราบงำแล้ว มีทุกข์ท่วมทับแล้ว ทำเสดหนอ การทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ ก็การที่เราจะพึงแสวงหากาม ที่เราละได้แล้ว ออกบวชเป็นบรรพชิตนั้น เป็นความเลวทรามอย่างยิ่ง ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลย ธอย่อมสำเนียกว่าก็ความเพียรที่เราบรารบแล้ว จะไม่ย่อหย่อนสติที่เราเข้าไปตั้งไว้แล้ว จะไม่ลืมหลง กายสงบระงับแล้ว ไม่กระวนกระวาย จิตตั้งมั่นแล้ว มีอารมณ์เดียวดังนี้ เธอทำตนเองนั่นแหละ ให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ อย่างนี้แหละเรียกว่าอันตาทิปไตย and what pickles is oneself as one's authority here having gone to the forest to the foot of a tree all to an empty hut a pickle reflects thus, I did not go forth from the household alive into homelessness for the sake of a robe, alms food, or lounging, or for the sake of becoming this or that, but rather I immersed in both old age and death, in sorrow, lamentation, pain, dejection, and anguish. I am immersed in suffering, afflicted by suffering. Perhaps an ending of this entire mass of suffering can be discerned. As one who has gone forth from the household life into homelessness, it would not be proper for me to seek out sensual pleasures, similar to or worse than those that I have discarded. Then he reflects thus, energy will be aroused with me without slackening. Mindfulness will be established without confusion. My body will be tranquil without disturbance. My mind will be concentrated and one-pointed, having taken himself as his authority he abandons the unwholesome and develops the wholesome. He abandons what is blameworthy and develops what is blameless. He maintains himself in purity. This is called oneself as one's authority. ภิกษุทั้งหลายก็โลกาธิปไตยเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ มาแล้วสู่ป่า สู่คนไม้ หรือสู่เรือนว่างก็ตาม ย่อมสำเนียกว่า ก็เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่พระเหตแห่งจีบอลบินาบาต เสนาสนะ เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่พระเหตุแห่งความมีความไม่มีเช่นนั้น ก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจทั้งหลาย ครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้ว มีทุกข์ท่วมทับแล้วทำเสนหนอ การทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ ก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตเช่นนี้ พึงตรึกตรึกในความคิดทางการก็ดี ความคิดทางพยาบาท หรือความคิดทางเบียดเบียนก็ตาม ก็โลกสันนิวาสนี้ใหญ่โตนัก ในโลกสันนิวาสอันใหญ่โต ย่อมจะมีสมณะหรือปรามที่มีฤทธิ์มีทิพยะจักสุรู้จิตของคนอื่นได้สมณปรามเหล่านั้น ย่อมมองเห็นได้แม้แต่ที่ไกล แต่เราแม้ใกล้ ๆ ก็มองไม่เห็นท่าน และท่านย่อมรู้ชัด ซึ่งจิตด้วยจิต สมณพราหมณ์แม้เหล่านั้น ก็พึงจะรู้เราได้ดังนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ดูกุลบุตรนี่สิ เขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้ว แต่ยังเกลื่อนกล่นไปด้วยธรรมเ ที่เป็นบาปอากุศลอยู่ ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์มีเทพยะจักสุรู้จิตของคนอื่นได้ก็มีอยู่ เทวดาเหล่านั้นย่อมมองเห็นแม้แต่ที่ไกล ส่วนเราแม้ใกล้ก็มองไม่เห็น และท่านย่อมรู้ชัดซึ่งจิตด้วยจิต เทวดาเหล่านั้นก็จะพึงรู้ได้ดังนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยดูสิเ กุลบุตรผู้นี้ เขาเป็นผู้มีศรัทธา ออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วและยังเกลื่อนกลนไปด้วยธรรม ที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายอยู่เธอย่อมทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่า ความเพียนเราจะปรารบแล้วไม่ย่อหย่อน สติจะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปตั้งไว้แล้ว ไม่ลืมหลง กายจะทำให้สงบระงับแล้ว ไม่กรวนกระวาย จิตจะทำให้ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวดังนี้ เธอทำโลกให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศล เจริญกุศลละกรรมมันมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ อย่างนี้แหละเรียกว่า โลกาที่ปไตย and what because is the world as one's authority. Here, having gone to the forest, to the foot of a tree, all to an empty hut, a piku reflects thus: I did not go forth from household life into homelessness for the sake of robe, arms, food, or lounging all for the sake of becoming this or that, but rather with the thought, I am immersed in both old age and death, in sorrow, lamentation, pain, dejection, and anguish. I am immersed in suffering, afflicted by suffering, perhaps an ending to this entire mass of suffering can be discerned. As one who has gone forth from the household alive into homelessness, I might think sensual thoughts, thoughts of ill will, all thoughts of harming. But the adobe of the world is vast. In the vast adobe of the world, there are ascetics and Brahmins with psychic potency, and the divine eye, who knows the minds of others. They see things from a distance, but they are not themselves seen, even when they are closed. They know the minds of other with their own mind. They would know me thus. Look at this clansman, though he has gone forth from the household alive into homelessness, out of faith, he is tarnished by bad unwholesome states. There are deities too, with psychic potency, and the divine eye, who knows the minds of others. They see even from a distance, but are not seen themselves even when closed. They too nor the minds of others with their own mind. They too would know me first. Look at this clansman, though he has gone forth from the household life into homelessness out of faith, he is tarnished by bad unwholesome states. He then reflects thus: energy will be aroused in me without slackening. Mindfulness will be established without confusion. My body will be tranquil without disturbance. My mind will be concentrated and one-pointed. Having taken the world as his authority, he abandons the unwholesome and develops the wholesome. He abandons what is blameworthy and develops what is blameless. He maintains himself in purity. This is called the world as one's authority. ภิสุทั้งหลายก็ธรรมาทิปไตยเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ อาศัยอยู่ในป่าก็ตามโคนไม้ก็ตาม หรือเรือนว่างก็ตาม ย่อมสำเนียกว่า ็เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่พระเหตแห่งจีบอลบินาบาตเสนาสนะ เราออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่พระเหตุแห่งความมีความไม่มีเช่นนั้น ก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพันความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความขับแค้นใจทั้งหลาย ครอบงำแล้ว ชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้ว มีทุกข์ท่วมทับแล้วทำเสนหนอ ความที่สุดแห่งกองทุกนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ ก็ประธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการ เป็นสิ่งที่ควรเรียกกันมาพิสูจน์ เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตัว อันวินยูชน จะพึงรู้ได้เฉพาะตน ก็เพื่อนสัพรมจารี ผู้รู้อยู่เห็นอยู่ ก็มีอยู่แล ก็และการที่เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัย อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนี้ จะพึงเป็นผู้เกียจคร้านมัวเมาประมาทอย่างนี้ ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแกเราเลย ดังนี้ เธอจึงสำเนียกใจว่า ความเพียรจะเป็นสิ่งที่เราบรารบแล้ว ไม่ย่อหย่อนสติจะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปตั้งไว้แล้ว ไม่ลืมหลง กายจะเป็นสิ่งที่เราทำให้สงบระงับแล้ว ไม่กระวนกระวาย จิตจะเป็นสิ่งที่เราทำให้เป็นสมาธิ มีอารมณ์เดียว ดังนี้ เธอทำธรรมะนั่นแหละ ให้เป็นใหญ่ แล้วละอกุศล เจริญกุศลละกรรมมีโทษ เจริญกรรมอันไม่มีโทษ บริหารตนให้หมดจดอยู่ปิสุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่า ธรรมาทิปไตยปิสุทั้งหลายอธิปไตยสามอย่างเหล่านี้แหละ and what pickles is the Dhamma as one's authority. Here, having gone to the forest, to the foot of a tree, or to an empty hut, a bhikkhu reflects thus: I did not go forth from household life into homelessness for the sake of robe, arms, food, or lounging, or for the sake of becoming this or that, but rather with the thought, I am immersed in both old age and death, in sorrow, lamentation, pain, dejection, and anguish. I am immersed in suffering, afflicted by suffering. Perhaps an ending to this entire mass of suffering can be discerned. The Dhamma is well expounded by the Blessed One. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานี นำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศก จังหวัดอุดรธานี